بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهده واستنى بسنته إلى يوم الدين Neka je slava i hvala Allahu subhanahu wa ta'ala onolika kolika je njegova veličina, koliko samo Allahu subhanahu wa ta'ala doliko je Neka je salavat i salam na Allahova poslanika Muhammeda Mustafa sallallahu alihi wa alihi wa salame, na njegovu časnu porodicu, sve ashaabe i sve muslimane koji slijede u dobru do sudnjega dana. Večeras ćemo uz Allahu subhanahu wa ta'ala dozvolu progovoriti nekoliko riječi o stvarima ili pojavama koje upropoštavaju srce i koje vode do njegova obolijevanja. Od tih stvari su pretjerano druženje i miješanje sa drugima, puste želje i duge nade, vezanje za nekoga drugog pored Allaha subhanahu wa ta'ala, pretjeravanje u jelu, prezasićivanje, pretjerano spavanje, pretjerani pogled i pretjerani govor. Od prilike ove stvari su najopasnije stvari. Pojave koje najviše i najčešće propašćavaju srce znajmo da srce svjetlom svoje živosti i svoje snage, svoje čistoće i odlučnosti uz čistoću sluha i vida odlučno putuje Allahu subhanahu wa ta'ala i ahiretskoj kući. Time otkriva put istine, spoznaje bolesti duše i dijela, prepoznaje ono što ga zaustavlja i sputava na tom putu. Ove stvari, ove stvari pretjerano druženje, puste, želje, vezanje za nekoga drugog, pored Allaha subhanahu wa ta'ala, pretjeravanje u jelu, spavanju i slično, zasigurno gase svjetlo srca, iskrivljavaju sliku oku, otežavaju sluh, pa ukoliko ne učine srce gluhim, slijepim i nijemim, zasigurno će oslabiti njegovu snagu, unečistiti čistoću srca oslabiti i poljuljati njegovu odlučnost, uništiti njegove ambicije i vratiti srce nazad. Ove stvari, ove pojave su prepreke srcu u ostvarivanju njegove potpunosti, ostvarivanja i ispunjavanja cilja zbog kojeg je srce stvoreno. Prepreka su uživanju i naslađivanju srca njegove radosti. Ono srce koje ne osjeća pogubnost spomenutih stvari, spomenutih pojava, uistinu ono je mrtvo. A dobro znate da liječiti rane mrtvog je besmisleno doista nema uživanja, niti naslađivanja, radovanja, niti upotpunjavanja, osim sa spoznajom Allaha subhanahu wa ta'ala, iskazivanjem potpune ljubavi samo Allahu subhanahu wa ta'ala, smirivanjem uspominjanje i veličanje Allaha dželle dželaluhu, radovanjem i zadovoljstvom s Allahom subhanahu wa ta'ala blizinom, priželjkivanjem i žudnjom za susretom sa Allahom subhanahu wa ta'ala, doista u ovome je džennet srca, još na dunjaluku. Isto tako nema uživanja na ahiretu, niti spasa, osim sa čistim srcem, osim sa blizinom Allaha subhanahu wa ta'ala u kući uživanja u džennetu, džennetu kasnijem. Tako da srce ima dva dženneta. Ukoliko ne uđe u prvi rani džennet, zasigurno neće ući ni u drugi kasniji džennet. Ukoliko ne uđe u dunjavučki džennet, zasigurno neće ući ni u džennet na ahiretu. Šehol Islam ibn Taymiyyah alaihi rahmetullah je rekao, u istinu na dunjaluku postoji džennet, ko ne uđe u njega, neće ući ni u džennet na ahiretu. Jedan od ispravnih prethodnika je rekao, doista moje srce doživljava trenutke u kojima kažem sam sebi, ako se stanovnici dženneta nalaze u ovakvom stanju, onda zaista uživaju. Drugi je rekao, dunjalučki miskini, siromasi, otišli su sa dunjaluka, a da nisu ni okusili najljepše na njemu. Pa su ga upitali, a šta je to najljepše na Dunjalku? Odgovorio je, ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala, prijateljovanje s njim, žudnja za susretom s njim, okretanje prema njemu, uz istovremeno okretanje od svega drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. U istinu, sahibija, čovjek zdravog, živog srca doživljava i osjeća slast svega spomenutog. Dok ove upropaštavajuće stvari, upropaštavajuće pojave, pojave koje upropaštavaju srce, udaljavaju srce od ove slasti, pregrada su između srca i njegovog istinskog uživanja, kamen spoticanja na putu kojim srce hodi, izvor su mnogih srčanih bolesti, zbog kojih, ukoliko ih bolesnik ne primijeti, ne liječi se, postoji istinska bojazan i opasnost po tog čovjeka prva stvar koja uništava srce jeste prekomjerno druženje. Što se tiče uticaja prekomjernog druženja, ti uticaji su ispunjavanje srca zagađenosti ljudskim dušama, sve dok takvo srce ne pocrni, sve dok se ne pocijepa, ne ispuni tugom i brigom, slabošću, slušanjem i prihvatanjem od svojih prijatelja onoga što sam ne može podnijeti. Zaokupljeno s njihovim brigama, potrebama i željama, pa u takvom srcu nije ostalo mnogo šta za Allaha subhanahu wa ta'ala i drugi svijet. Koliko li je prekomjerno druženje donijelo briga, a odagnalo blagodati? Koliko li je samo donijelo smutnje i iskušenja, a prekinulo uživanja? A zar ljudske bolesti nisu od samih ljudi? Šta je to Ebu Talibu na samoj samrti koristilo od njegova loša društva? Ništa. Nisu se odvajali od njega, sve do ga nisu spriječili da izgovori samo jednu riječ koja bi mu osigurala vječnu sreću. Ovo druženje koje na Dunjaluku bude ispunjeno ljubavlju, dunjalučkom ljubavlju, interesima dunjalučkim, kada nastupi sudnji dan, ovakvo drugovanje, druženje na Dunjaluku, na sudnjem danu pretvorit se u neprijateljstvo. Dunjalučki drugovi iz žaljenja ješće svoje ruke. Pa Allah subhanahu wa ta'ala govori o tom događaju i kaže وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدِهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي I na dan kada nevjernik, nasilnik, bude grizao svoje ruke, reći će kamo sreće da sam se držao puta poslanika. Teško li se meni, kamo sreće da toga nisam uzeo za svog prisnog prijatelja. On me odvratio od knjige nakon što mi je ona došla, nakon što mi je ona saopćena. Također Allah subhanahu wa ta'ala je rekao Al ahillau jevme idhin ba'duhum li ba'd aduv illa al muttaqun. Prijatelji će toga dana jedni drugima neprijatelji biti, osim bogobojaznih. Ibrahim a.s. je rekao svome narodu innama takhadtum min duni Allahi awthanan mawaddatan bainakum fil hayati dunya thumma al-qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'wakum an-nar wa ma lakum min nasirin Vi ste u životu na Dunjaluku umjesto radi Allaha voljeli radi svojih kipova. A zatim će na sudnjem danu takvi jedni druge poricati i proklinjati jedni druge, vaše boravište bit će vatra i vi nećete imati pomagača. Ovakav je slučaj svih onih koji učestvuju u jednom određenom cilju, određenoj potrebi. Vole se sve dok se potpomažu u ostvarivanju tog cilja, postizanju tog cilja. Pa kada se taj cilj postigne, kada ga postignu pojedini od njih, ne svi, onda dolazi do kajanja, dolazi do žaljenja, dolazi do boli, ljubav zamjenjuju mržnja i proklestvo. Koristan savjet kod druženja i miješanja s drugim ljudima jeste da se vjernik miješa i druži s drugima samo radi dobra. Poput miješanja na džumi namazu, prilikom obavljanja namaza u džematu, na bajram namazima, prilikom obavljanja hađa, traženja znanja, vođenja borbe, dok vjernik se obavezno mora kloniti svih onih koji mu čine zlo njemu ili Allahu Eđele Đelalu vjeri ili drugim ljudima, čine loša djela ili prekomjerno upražnjavaju dozvoljene stvari. Ukoliko potreba bude zahtijevala da vjernik se nađe među takvim ljudima, među lošim ljudima, dok čine loša djela i nije u mogućnosti da ih se kloni da se udalji od njih, neka se dobro, dobro čuva da im ne odobri njihove postupke, da se ne složi sa njima. Neka se strpi na njihovom uznemiravanju, jer oni će ga zasigurno uznemiravati ako se ne složi s njima. Ako im ne odobri njihove postupke, zasigurno će ga uznemiravati ako on ne bude imao snagu, ne bude imao pomagača, ne bude imao kod njih uticaj i ugled. Međutim, njihovo uznemiravanje na kraju će se promijeniti u ponos, promijenit se u ljubav, poštivanje, pohvalu od strane istih tih ljudi a zatim od strane vjernika i također od Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, ako se složi s njima, poistovijeti i odobri im njihove postupke, na kraju zadobit će poniženje, prezir, mržnju, srđbu od istih, od samih tih, zatim od nevjernika i na kraju od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ukoliko potreba bude zahtijevala da se vjernik miješa s ljudima koji u velikoj mjeri upražnjavaju dozvoljene stvari, ono što im je dozvoljeno, međutim pretjeravaju u tome tada neka se potrudi što je god moguće više da takav skup, takvo sjelo preokrene u pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka na to podstiče svoju dušu, jača svoje srce, čini ga stabilnim i odlučnim u sprovedbi toga cilja. Neka se ne osvrće na šeitanska došaptavanja koja tada najčešće dolaze, a kojima šeitan ga želi odvratiti od tog cilja, da preokrene takav skup u hajrli skup, pa mu ubacuje vesvesu kako on želi da se pretvara među njima, kako želi da pokaže svoje znanje, svoju bogobajaznost i sl. Neka se ne povodi za takvim šeitanskim došaptavanjima, već neka im se odlučno suprostavi, neka zatraži pomoći od Allaha subhanahu wa ta'ala i neka svoje sabesjednike podstakne na dobro koliko je on u mogućnosti. Ako ne bude u mogućnosti da to učini, neka onda sjedi među njima, ali neka svoje srce veže za Allaha subhanahu wa ta'ala. Neka bude prisutan među njima, ali odsutan. Prisutan svojim prisutom, svojim tijelom, a sa svojim mislima odsutan. Blizu, ali i daleko. Budan, ali i pospan. Neka gleda u njih, a u stvarnosti kao da ih ne vidi. Sluša njihov govor, međutim ne registruje ga, ne čuje, ne poima ga. Jer on treba da se uzdigne iz takvog sjela, sjela gdje se pretjerava u nekakvim dozvoljenim stvarima koje poslije dovode do zasigurno činjenja loših dijela, neka takav veže svoje srce za Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovo je poteško, zasigurno da je poteško, ali je, dakle, lahko onome kome Allah subhanahu wa ta'ala to olakša, kome Allah subhanahu wa ta'ala to omogući, a ako Bog da nadat se da će Allah subhanahu wa ta'ala podržati onoga roba koji bude iskran prema njemu, prema Allahu subhanahu wa ta'ala, koji stalno pribjegava Allahu subhanahu wa ta'ala, bude podnizan u svakoj situaciji samo Allahu subhanahu wa ta'ala, a zasigurno to opet neće postići osim sa iskrenom ljubavlju, stalnim spominjanjem, veličanjem Allaha subhanahu wa ta'ala i srcem i jezikom, klonjenjem preostalih stvari koje upropaštavaju srce, a opet sve ovo će postići samo uz lijepo, dobro društvo, čvrstu odluku i vezanje samo za Allaha subhanahu wa ta'ala. Vjernik općenito treba da se druži i miješa sa drugima shodno svojoj potrebi. Također, on treba da ljude podijeli na četiri grupe i da se pridržava tih grupa odvojeno. Kada god pomiješa te grupe te vrste skupine ljudi ili ne bude pravio razliku među njima, neminovno će zapasti u zlo. Pa tako prva grupa ljudi je poput ljudske hrane, ovisani o njoj u toku dana i noći. Kada zadovolji svoju potrebu, napušta takvu hranu i napušta takvu skupinu. Ne druži se s njom. Već kada ponovo osjeti potrebu, dolazi u susret s njima. Ova grupa ljudi su učeni ljudi koji znaju za Allaha subhanahu wa ta'ala, znaju za Allahove naredbe, znaju za spletke Allaho i neprijatelja, poznavaju bolesti srca ali i njihove lijekove. To su oni koji savjetuju čovjeka na Allahovu vjeru, na Allahovu knjigu, koju upućuju na Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, koji savjetuju sva stvorenja, pa je u druženju s njima korist zasigurno zagarantovana i družimo se, učimo od njih kada imamo potrebu, kada naučimo, odvajamo se od njih i praktikujemo ono što smo naučili. Druga skupina ljudi je poput lijeka, za kojim je čovjek u potrebi samo onda kada se razboli. Sve dok je čovjek zdrav, ne druži se s njima. To je skupina ljudi za kojima je čovjek u potrebi kada treba da ispuni neku svoju životnu potrebu. Potrebu koja se tiče njegova života na Dunjalku. Treća skupina ljudi je poput bolesti različitog intenziteta. Pa u društvu s nekima od njih čovjek djelomično oboli ili potpuno, privremeno ili trajno. I četvrta skupina ljudi u druženju sa tom skupinom potpuna je propast. A takvih je danas najviše. Allah ih umanjio. To su ili sljedbenici novotarija, ili sljedbenici zabluda, oni koji odvraćaju od sunnata Allahova poslanika, alihi salatu wasalam, pozivaju suprotno, odvraćaju od Allahova puta, skreću s njega, novotariju smatraju sunnetom, a sunnet novotarijom, dobro dijelo lošim, a loše dijelo dobrim dijelom, ukoliko ih pozoveš u čisti telhid, kažu ti, ti ne poštuješ eulije, ne poštuješ dobre ljude. Mora i za njih nešto da bude odvojeno. Ukoliko ih pozoveš u sređenje Allahog poslanika, alaihi salatu wasalam, kažu ti ne priznaješ velike imame. Ako spominješ Allaha subhanahu wa ta'ala onako kako se Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo u svojoj knjizi, onako kako se on samo pisao, kako ga je opisao Allahu poslanika alihi salatu wasalam, bez pretjerivanja ili odstupanja, reći će ti, ti si onaj koji poistovjećuješ Allah subhanahu wa ta'ala sa stvorenjima. Ukoliko im narediš ono što je Allah i njegov poslanik naredio, i zabraniš ono što je Allah i njegov poslanik zabranio, reći će ti, ti si od smutljivaca onih koji šire smutnju među ljudima. Budeš li slijedio sunnet i ostavio ono na čemu su oni, reći će ti, ti si od novotara zalutalih, od onih koji dolaze sa nečim novim, od onih koji mijenjaju vjeru. Okreneš li se samo Allahu subhanahu wa ta'ala ostavljajući njih da se glođu oko prezrenog dunjaluka, reći će ti da si umišljen i znaj dobro, ostaviš li ono na čemu si ti i povedeš se za njihovim strastima, ti ćeš kod Allaha subhanahu wa ta'ala biti od stradalnika, al-hasiruna, a kod njih ćeš biti od munafika licemjera. Zasigurno neće te nikada prihvatiti. Stoga čvrsto odluči da tražiš samo Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo, makar oni bili i srditi prema tebi. Druga stvar koja uništava srce jesu puste želje, duge nade. Puste želje, duge nade. Odnosno, plovljenje morem pustih želja. To je more bez obala, nema mu kraja. I njime plove gubitnici cijelog svijeta. Njihova poputnina, šeitanska su obećanja, priviđanja su obmane, talasi lažljivih želja i ništavnih poigravaju se s njima kao što se psi poigravaju sa strvinom krepalom životinjom. Takvi priželjkuju moć i vlast i metak i dragocijene vrijednosti, uživanje u strastima i bludnim radnjama, a da ih nikada i ne ostvare. Nasuprot ambicije istinskog iskrenog vjernika vezane su za znanje, za iman, vjeru, znanje koje ga približava Allah subhanahu wa ta'ala, pa želje vjernika rezultiraju imanom, svjetlom, hikmetom, mudrošću, dok želje propalica rezultiraju prevarom i obmanom. Vjerovjesnik alihi salatu wasalam pohvalio je onoga koji želi dobro, nada se dobro, čak ga je ponekad izjednačavao sa onim koji čini to dobro, pa je za čovjeka koji je rekao da imam imetka, učinio bih s tim imetkom ono što čini taj i taj onaj koji se u svome imetku boji svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'la, održava njime rodbinske vezde i izdvaja tuđe pravo u njemu. Pa je vjerovjesnik alaihi salatu wasalam rekao, huma fil ajri sava, njih dvojca imaju istu nagradu. Treća stvar koja upropaštava srce jeste vezanje za drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. I ovo je općenito najopasnija stvar, najštetnija stvar po srce. Nema štetnije stvari po srce od ove. Nema stvari koja više odvraća srce od njegove koristi, njegove sreće od ove. Jer ukoliko se čovjek veže za nekog drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, zasigurno Allah subhanahu wa ta'ala prepustit će ga tome. Ponizit će ga njime takav neće postići korist niti od Allaha subhanahu wa ta'ala, niti od onoga za koga se vezuje. Allah subhanahu wa ta'ala rekao je u svojoj knjizi وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَّا I oni pored Allaha subhanahu wa ta'ala uzimaju druga božanstva kako bi putem njih do, došli do ponosa, do snage. Kella, naprotiv, oni će se odricati njih, odricati njihovog ibadeta ibadeta na drugom svijetu i bit će suprotni njima. Biće suprotstavljeni njima. Također Allah subhanahu wa ta'ala je rekao وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةَ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدُمْ مُحْدَرُونَ Pored Allaha, druge bogove prihvataju u nadi da će im oni na pomoći biti oni međutim neće moći pomoći, a oni su njima poslušna, poslušna vojska. Ljudi koji su najviše poniženi jesu upravo ovi koji se vežu za nekog drugog pored Allaha subhanahu wa ta'ala, ono što ih prođe od koristi, sreće i uspjeha zasigurno je mnogo, mnogo veće od onoga što postignu od ove osobe za koju se vezali. Jer je ta osoba izložena prolasku, izložena završetku, mora proći, mora završiti na ovom svijetu, mora umrijeti za razliku od Allaha subhanahu wa ta'ala koji je živi i vječni, koji nikada neće nestati. Jalla Jalaluhu je rekao, la teđ'al ma'allahi ilahan ahar, fe tak'ude mezmumen mahdula. Pored Allaha ne i drugoga za Boga da ne bi osudu zaslužio i ponižen, ostao osuđen, a ne pohvaljen, ponižen, a ne podpomognut. Četvrta stvar koja uništava srce jeste prezasićenost. Ove stvari mogu biti hrana koju je uzvišeni Allah zabranio poput strvine, krvi, svinskog mesa, zvijeri, ptica, grabljivica ili ukradene hrane, otuđene od drugog, uzete bez njegova zadovoljstva i može biti prekomjerna upotreba dozvoljene hrane pretjerano zasićivanje što čovjeku otežava činjenje ibadeta, a podstiče prohtjeve i strasti stomaka i polnog organa, sve dok ih čovjek na kraju i ne zadovolje. A također, poznato je svima nama onaj koji jede mnogo, pije mnogo, mnogo i spava i zbog toga ga prođe mnogo dobra mnogo vremena. U poznatom hadisu zabilježenom kod imama Tirmizije i Ibnu Mađe, Allahu poslanik alaihi salatu wasalam je rekao mamele ademijun vi aen šerren min batnihi. Čovjek nije napunio goru posudu od svoga stomaka. Dovoljno je čovjeku nekoliko zalogaja da održi svoju kičmu uspravnom, kaže Allaho poslanik alihi salatu wasalam, pa ako baš bude morao, onda neka trećinu ispuni hranom, trećinu pićem, a trećinu neka ostavi praznom. Spominje se kako se Iblis jedne prilike ukazao Jahji ibn Zekerijahu alaihima salam. Pa ga je Jahja upitao, jesi li me ikada na nešto navratio? Jahja alaihi salam je upitao Iblisa, jesi li me ikada na nešto navratio, na neko zlo, ili jesi li me od nekakvog dobra odvratio? Pa je Iblis alaihi lanetullah rekao, ne, osim što je jedne večeri pre tebe iznesena hrana, pa sam ti je uljepšavao sve dok se nisi prezasitio njome, pa si prespavao svoj uobičajeni zikr. Ono što si uobičajeno činio od zikra slavljenja veličanja Allaha subhanahu wa ta'ala, te večeri to nisi činio jer se mnogo najao, a zatim spavao. Jahe alihi salam nakon toga je rekao Allahu se zavjetujem da nikada se više neću zasititi hranom, a Iblis je na to dodao rekavši i ja se Allahu zavjetujem da nikada neću savjetovati čovjeka. Peta stvar koja uništava srce jeste pretjerano spavanje. Prekomjerno spavanje umrtljuje srce. Tijelo čini tromim, teškim, biva razlogom gubljenja mnogog vremena, dovodi do nemarnosti i ljenosti. Dakle, postoji spavanje koje je mnogo pokuđeno, koje šteti i nimalo ne koristi tijelu. Najkorisniji san jeste onaj san za kojim se javi potreba, tada kada se javi potreba, velika potreba za snom da se tada odspava, to je najkorisniji san. Zatim san na početku noći. Na početku noći korisnije od sna na kraju noći. Da čovjek spava odmah od početka noći nakon jacije namaza, bolje je nego da sjedi, sjedi, sjedi pa onda zaspi pred kraj noći i možda prespava čak sabah namaz. San usred dana, u sredini dana korisnije od sna na početku dana i sna pri kraju završetku dana. Što god je spavanje bliže početku dana ili kraju dana, dakle bliže je sabahu i izlasku sunca ili zalasku sunca, to je korist takvog sna manja, a šteta veća. Naročito spavanje nakon ikindije do akšama ili na početku dana, osim za one osobe koje su iz opravdanog razloga dugo bdile noću nisu spavale naši ispravni prethodnici smatrali su pokuđenim spavanje između sabah namaza i izlaska sunca. Jer je to vrijeme u kojem se postiže ogromno dobro. Oni, naši ispravni prethodnici, posebno su ga vrednovali. Dakle, ovo vrijeme od sabah namaza do izlaska sunca. Ukoliko bi čak i cijelu noć probdjeli, ne bi spavali noću, ne bi sebi dozvoljavali čak ni san u ovom vremenu. Između sabah namaza, i izlaska sunca, sve dok sunce ne izađe, sve dok sunce ne bi izašlo, a zatim bi oni koji bi imali veliku potrebu za snom spavali nakon izlaska sunca, jer u to vrijeme između sabah namaza i izlaska sunca, to vrijeme predstavlja početak dana. Vrijeme u kojem se spušta obskrba, vrijeme u kojem se spušta bereket, dijeli bereket s tim vremenom se odpočinje dan, pa se cijeli dan ugleda na to vrijeme. Pa stoga onaj koji spava u tom vremenu, doista, jeli i njegov cijeli dan će biti mu pospan, ličit će dakle na to vrijeme, kako je proveo to vrijeme od sabah namaza do izlaska sunca i preostali njegov dan će biti takav. Zato doista, doista onaj koji spava u tom vremenu između sabah namaza i izlaska sunca mora imati jako, jako potrebu za istim. Općenito najbolji i najkorisniji san jeste san u prvoj polovini noći, u prvoj polovini noći, da vjernik, vjernica spavaju odmah iza jacije namaza, provedu u snu pola noći, zatim ustanu, obavljaju ibadet sve do zadnje šestine noći. Sve do zadnje šestine noći, a zatim tu zadnju šestinu noći opet provedu u snu. Dakle, što od prilike iznosi 8 sati. 8 sati i to je najumjereniji san i najbolji san i kod samih liječnika, kod samih doktora. Pa ukoliko se takav san uveća više, bude trajao više od 8 sati ili manje, zasigurno će se to odrasti na samo tijelo. Od sna koji ne koristi jeste ispavanje nakon akšam namaza. Allahu poslanik alaihi salatu wasalam bi ga također prezirao. Također kao što prekomjeran san dovodi do pojedinih bolesti, isto tako i nespavanje dovodi do pojedinih drugih bolesti poput rastrešenosti, grubosti, neispravnog rasuđivanja i postupanja. Tako što čovjek misli da nešto ušpara na spavanju, ako manje spava da je ušparao na vremenu, Zasigurno će to isto vrijeme potrošiti na dužem razmišljanju, na sporijem razumijevanju, sporijem i dužem radu. Stoga je umjerenost u svemu najkorisnija i najbolja. I ono što je normalno, ono što postoji, a normalno je, to je zasigurno ostvareno samo umjerenošću. Pa ko u svome životu bude umjeren, doista postiće mnogo dobro uz Allahu subhanahu wa ta'ala dozvolu. Šesta stvar koja upropaštava srce jeste prekomjerni pogled prekomjeran pogled počesto dovodi do odobravanja onoga što se često gleda. Zatim do dubokog usađivanja ili usađivanja duboko u srce onoga što se često gleda, što se često promatra. Uslijed čega se, uslijed čega se i u onom vremenu u kojem se ta ista stvar ne gleda, opet to vrijeme provodi u razmišljanju o toj stvari. Dakle, ako se ne gleda u nju, a prije se mnogo, mnogo o toj stvari e, gledalo, promatralo, ta stvar se promatrala, kasnije, ukoliko se ona ne bude ni gledala, opet će čovjek biti zaokupiran njom, razmišljaće stalno o njoj. Prekomjerni pogled, početak je svake fitne, svake smutnje, kako se bilježi u musne do imama Ahmeda alihi rahmetullah, da je vjerovjesnik alihi salatu wasalam rekao, pogled je, pogled je jedna od otrovnih i blisovih šeitanovih strelica, pa onaj ko obori svoj pogled radi Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah će mu u srcu dati slast imana koja ga neće napustiti sve do dana kada će sresti svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Sedma stvar koja upropaštava srce jeste prekomjerni govor. Prekomjerni govor. Ovaj prekomjerni govor otvara čovjeku mnoga vrata koja vode do izravno do zla i kojima šeitan prilazi neminovno čovjeku, dok u stezanje od prekomjernog govora zatvara sva ta vrata. Koliko li je samo ratova otpočelo samo zbog jedne riječi, koliko li je samo brakova prekinuto samo zbog jedne riječi, koliko li je rodbinski veza prekinuto samo zbog jedne riječi. I Allahov poslanik alihi salatu wasalam je rekao u hadisu koga bilježi imam Tirmiz ibn Mađe وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ ala menahirihim finnar illa hasaid al sinatihim. A ima nešto drugo da će ljude bacati u džehennemsku vatru na njihove noseve ili u drugom predanju na njihova lica osim ono što su posijali svojim jezicima. Ono što su posijali i što će požnjati eh, ono što su posijali svojim jezicima. Većina grijeha javlja se usred velikog govora, prekomjerne priče, prekomjernog kazivanja i prekomjernog pogleda. I ove dvije radnje najveći i najčešći su prilazi šeitana čovjeku. Prekomjerna priča, prekomjerni govor i prekomjerni pogled. Jer čovjek se ne može zasititi govora, ne može se zasititi priče i pogleda za razliku od sna čovjek ne može non stop da spava. Mora nekad dakle, da ustane. Također, za razliku od hrane, čovjek ne može non stop da jede. Zasiti se hrane i ostavi je. Međutim, što se tiče govora, što se tiče priče, teško je da se čovjek može priče zasititi. I naši ispravni prethodnici upozoravali su na prekomjerni pogled i prekomjerni govor, pa su znali često reći da nema preče stvari da se drži u zatvoru od jezika. Jezik je najpreći da se drži zatvoren, da se drži u zatvoru. To je bilo o stvarima koje uništavaju, propaštavaju srce vjernika i vjernice. Kulu qavli hada, ustakfirullah, li velikom, ustakfiru, innahum, lagafuru, rahim.